11 val. ir 2 minutės Lietuvoje. Labą dieną visiems, kaip ir įprasta, penktadieniais nuo 11 val. visiškai su atsinaujinusią fonoteka, galima sakyti, ir netgi džinglu. Žiauri tikrovė etrija ir kartu su manim, kaip ir įprasta, istorijos trijas ekspertas Aivaras Lileika. Labą dieną, Aivarai. Labą dieną, klausytojai, labas Erikai, labas Lietuva. Labas Lietuva. Mes praėjusią penktadienį iš tikrųjų naują sezoną kaip ir pradėjome, ar ne, atidarėme Taip. ir šiandien žodis tau, apie ką kalbam ir kokiegi įvykiai iš tikrųjų tuo laikotarpiu, apie kurį kalbėsim Lietuvą. Lietuvo valdė. Jo, praeitą kartą taip trumpai galbūt apžvelgiam tą dvasinę pusę, o dabar pamažu išnagrinėsime, kaip visgi atsitiko, kad mūsų savarankiška kultūra, išskirtinė, galbūt netgi ir viena iš paskutinių Europoje išlaikiusi tą seną arijų kultūrą, sunyko, išnyko ir e, susiliejo su krikščioniškaja, su katalikiškaja to meto e, šventąją Romos imperiją. E, Tai šios dienos laida e, bus daugiau apie tai, kaip e, mes įsijungiame į to metą Europos į e, Europą, vakarų Europą, katalikišką, jeigu dar tiksliau apibriežti Europą, nes E, jeigu paim paralelės iš karto išvesti tai į komunizmą, išviesę ateitį, kuris e, buvo statomas visai neseniai ir visi prisimena, tai lygiai taip pat ir krikščionybė buvo savotiškas komunizmas, šviesi ateitis, kur visi statė kažką tai ir siekė to šviesios ateities, tiek kad vietoj fabrikų dažniausiai būdavo bažnyčios, bet armijos lygiai taip pat tą komunizmo idėją ir šviesę ateitį neždavo ir žmonės mirdavo, kur pasirodyto, kaip komunizmas niekur nebuvo taikiai atvežtas, atneštas taip ir krikščionybė nebuvo niekur taikiai atnešta. E, tai šiandien kalbėsime apie e, Krievos uniją, e, kuri vyko 1386 metais e, ir ko pasiekoj e, Lietuva, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kaip savarankiška valstybė, su savo valdovais, su savo karaliais išnyksta ir mes tampame Lenkijos Lietuvos karaliai, e, tampa Lenkijos karaliais, bet prarasdami tą stuburą, prarasdami tą nervų sistemą, neuroninį tinklą, sakykime, gal net ir didžiąją dalį pilkosios smegenų masės mes praradome, įskaitant e, tų įvykių pasiekoj. Ir e, sakyčiau, nuo tų Krievos unijos iš tikrųjų stoja tie tamsieji amžiai e, Lietuvai. Iki Krievos unijos irgi tamsieji amžiai buvo, bet buvo tik dėl to, kad mes turėjom kovos su tą krikščionybę. Tai va, šiandien daugiau kalbėsime apie karą, E, karą su krikščionybė, e, karą su Šventąja Romos imperija ir e, kaip jo gaila su Nėre sujungia Lietuvą, Lenkiją, Krievos unijai. Krievos unijos metu gan ilgam laikotarpį iki pat 1795 metų. Tai yra grubiai beveik 400 metų kažkur tai. Tai va, apie tai. Ir pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų reikėtų plačiau trupučiuką e, pažvelgti visus įvykius. Be abejo, turime e, prisiminti, kad buvo tam tikri luomai ir mūsų žinių ir panašiai. Ir aš paliesiu vėl, e, kaip buvo viskas tas naikinama, kaip komunizmas naikino, sakykime, supuvusią buržuoziją. Taip katalikybė naikino e, tą supūvusią pagoniją. Kaip aš minėjau, tai latiniškas žodis, mes save pagonimis niekomet neįvardinome. Taip latinai tik įvardino ir jeigu žmogus save... E, aš labai mažai pažinojau žmonių, kurie save buržujais įvardintų arba buožėmis, kad aš su pasididžiavimu. Ne, nebuvo tokių žmonių, tai šiuo atveju, jeigu mes save įvardinam kaip pagonis, tai yra tas pats, kas įvardint save buržujus ar dar kažkas tai. Nesuvokiant iš kur ir kaip ta žodis, latiniškas žodis atsirado pas mus. E, E, taigi, iš tikrųjų, vat, pažvelgsim, kam karas už šviesę ateitį naudingas buvo. E, e, tuo meto komunizme krikščionybėje ir Krievos unija. Tai jeigu e, plačiau pasižiūrėt, tas susinerimas su Lenkija buvo šlėktos iniciatyva. E, šlėk, iš, šlėktos išėjęs noras, valia. Ir e, lenkiškas šlėchta atėjo iš Bohemijos, iš Čekijos, kartu su visais administraciniais terminais, įskaitant tai, kad ta administracija terminija yra visa vokiška. Tai yra, Lenkai iš esmės neturi nieko savo, tai yra arba vokiška, arba totoriška, arba vėl senas armatiška, kas yra sena baltiška, tai pavadinkime. Uh, E, ką aš praeitoje laidoje kalbėjau tos e, terminus. Taigi, e, geschlecht tai yra turintis giminę, šlechtą vokiečių taip pat reiškia ir dirbti. Tai ir lenkų kalboje iš pradžių tas kaip terminas šlechtne urodzni, tai yra kilmingas gimė, kilmingas, gim, kilmingos giminės lomui tam tikram priklausantis. Uh, E, tai žodžiu, vokiečių įvardis ir niekam nepaslaptis, kad iš esmės ta karališkoji Lenkija yra nekas kitas kaip šventosios Romos Vokietijos e, įtakoj sudarytas geopolitinis karinis junginys. Lenkų kultūra yra visiškai nesavarankiška, apie lenkišką civilizaciją galim pamiršti, turim iš karto kalbėti apie vokišką, kur visa administracija, terminologija, visa, įskaitant e, jų, sakykime, tas pats e, e, riceris, ricer, yra tas pats e, raitelis, e, senas mūsų kalbo žodis. Tai Lenkijos karalystė kaip darinys tai buvo tik tai vokiečių šventosios Romos imperijos, jeigu tiksliau, sukurtas buferinis karinis tiltas tarp to meto Sarmatijos, kovojančias tarp ir to meto šventosios Romos imperijos Vokietijos. Va tie samdinių daliniai aš trupučiuką plačiau daugiau papasakosiu, net apie Piastų dinastiją, iš kur, kuri yra Lenkai skaičiuoja Lenkiją nuo pradžią. Nuo Piastų yra senas lietuviškas žodis, reiškinti piestą. Tai yra tie, kurie prižiūrėdavo ūkininkus, kurie e, prižiūrėdavo, atlikdavo tam tikrus ūkinius darbus. Piesta tai yra toks įrankis, e, kaime dar yra prisimena piesta, turi žmonės, trintuvės tokias. Tai realiai Lenkai, na, nelabai ką ir turi savito Kaip reiškinys visiškai. visiškai jis yra visiškai nesavitai, visiškai sukurta, galim netaip įvardinti vos nevėžinę lastelę sveikame kūne, nes jos tikslas buvo valgyti ir kariauti, tai yra kar, kareivių karininkų luomas. Tai čia kaip tik į temą šiomis dienomis aktualijos, ypatingai Lenkija Lietuva santykiai, tai pasirodo nei, nieko ten tokio ir nėra ką jie Reikėtų norėtų. jiems tik pripažinti, kad jie yra vokiečių geopolitikos darinys ir e, sukurti tik tai tam, kad konfliktas rytų <laughs> ir vakarų Europos, tarp rytų e, ir vakarų Europos būtų tai centriniai Europai. Toks buvo ir, e, bet čia mes jau, e, kai eisim į 2009 metus, aš plačiau dar trupučiuką apie tai irgi pakalbėsim. Vėl Todėl mes turime savotiškai, e, kai kalbam apie Lenkus, pamirškim kaip apie kažkokią tai išskirtinę kultūrą, kuri ten krikščioninė, kad panašaus, tai yra tiesiog vokiečių geopolitinis darinys, Krokovai, ten sakykime, Vroclavai ir dar, kurie yra šimta, vos ne šimtaprocentiniai vokiškiai miestai ir po to tik tai kariniai samdiniai sudaryti iš dalinių pabėgusių nuo Bizantiškosios imperijos, iš dabartinės Ukrainos, Lvovo teritorijos, sakykime, kuri tuo metu vadinosi Rasija. Tai vat iš tos rasijos pabėgę kariniai daliniai, kurie dėl religinių priežasčių buvo ne bizantiečiai, ten dėl geopolitinių, o vatikaniečiai. Tai va, Vatikanas iš esmės iš tų samdinių ir e, sukūrė tą vadinamąją Lenkiją. Tai yra visiškai dirbtinis karinis, kaip aš minėjau, darinys, labai panašus į vėžinę lastelę, sveikam kūne. Ir tokia istorija ir visi tą žino, <laughs> tik tai tiek, kad tai neišryškinama ir todėl vat, labai didelė bėda, kad dažniausiai yra kalbot proistorija yra ir istorija. Tai proistorija yra tai, kas yra iki krikščionybės, o jau su krikščionybė jau yra istorija. Tai čia yra, nu, kaip sakant, visiška nesąmonė. Istorija yra ir proistorija, bet tik tai tiek, kad sąmoniai tai pabandoma išskirti. Ir va tada mes gaunam, kad, o, susidūrimas su Lenkija yra istorija, o, vat, buvimas be jos yra proistorija. Jau mes esam necivilizuotas, bežionės ir panašiai. Nežiūrint tai, kad archeologiniai duomenys kalba, kad mūsų kultūra, aš ją vadinu sarmatišką, dar kiti vadina baltišką, kaip pavadinsi, nepagadinsi, yra E, šitam regione, šitam krašte nuo 7-8, e, nuo 7, taip sakykime, amžiaus po Kristaus iki pat 11, tai yra iki e, susidūrimo su krikščionybė, mūsų materialinė kultūra yra aukštesnė negu vakarų Europos. Ir va ta mitologija, kad kultūra atėjo su krikščionybė, žlunga toj akivaizdai archeologinių radinių, kurie yra faktai ir tada tu turi tik tai interpretuoti, o ne neikti, kad pas mus nebuvo kultūros ir kultūra atėjo tik su krikščionybė. Priešingai, kultūra žlugo atėjus su krikščionybė. Ir vat apie tai, e, nes karas visą laiką sužlugdo, bet kokią paimkim šalį, pažiūrėkim, kaip gyveno Libija arba Irake iki karo ir pažiūrėkim, kaip po karo gyveno, arba pažiūrėkim, kaip Lietuva gyveno iki 39 metų ir pažiūrėkim, kaip karo metais mes gyvenome ir vadinamajam pokarį pamatysim, kaip krenta ir tas atsispindi materialiniai kultūrai. Tai va, susidūrimas su šventasias Romos imperijos legionais, pradžiai Lenkų uh, pavidalę ir bizantiečių pavidalę, kurie okupavo, sakykime, tenai e, pietinės dalis, e, įskaitant tą pačią rasiją, kuri dabar yra prie Lvovo. Tai pamatom, kad karo akivaizdoj materialinė kultūra tai yra bendrai e, pragyvenimo lygis munka, krenta, todėl kad teroras, karas visą laiką priveda prie gyvenimo. Ir kadangi krikščionybė kaip karinis reiškinys atėjo, todėl tai buvo kultūros žlugimo reiškinys, o ne kultūros įgavimo. Ir va čia tada mes atsidurėm prie tų dalykų, kas tai proistorija ir kas tai istorija. Istorija yra ir proistorija. Tik tiek, kad mūsų prezidentūra pasirodo, bijo pripažinti, mūsų Seimas bijo pripažinti, dabar net kreipimas į vienas žmogus e, internete paskelbė į prezidentę, kad būtų pagaliau pripažinta mūsų proistorija istorija ir baigim išsidirbinėti, kad mes neturėjome <laughs> savo paveldą. E, tai dabar vėl grįšiu prie vokiškojų šaltinių. Jose yra dažniausiai, kalbant apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, yra minimi debeste liauden. Tai yra išver, išvertus mūsų kažkodėl <laughs> vėl tai istorikai vertė gerieji žmonės. Iš tikrųjų, jie nėra gerieji, ta prasme, būtent to beste. O tinkamieji žmonės, tai yra tinkami darbui, tinkami valdymui, tinkami kažkam, tai, tai yra tinkamieji žmonės, minimi. Ir e, vat, būtent tie beste liaudis, e, the beste liaudis, liauten irgi liaudis beveik vertimo nereikia, e, yra kilmingieji, ta užuomasga tų kilmingų, bet yra dėl to, kad jie yra tinkamieji. Tai yra, jeigu visuomenėje aš turiu tam tikras savybės, kurių neturiu kitas, ir kaip sakė e, graikiai labai geras irgi buvo posakis, jeigu išrinko ne mane į Seimą, o kitą, tai aš tik tai esu dėkingas, nes jisai yra geresnis, nu, tinkamesnis tam darbui, negu kad aš. Nes su savybėmis, vienų savybių reikia ten, sakykime, vystyti ūkį, kitų savybių reikia ten įvystyti, e, eko, e, sakykime, kokią kitą laivybą ar dar kažką, tai ir va, iš, tie yra tinkamieji žmonės tą tai esryčiai. Tai į tarnybas E, angliškai ministerijas buvo renkami ne politinio pasitikėjimo žmonės, o tinkami žmonės. Pavyzdžiui, noriu švietimo kažkokį tai dalyką, tai pasižiūriu, kuris daugiausiai išaugino pačių nuostabiausių vaikų ir tą skiriame tenai to tarnu, e, lietuviškai, angliškai ministrų ir be abejo tikimybė, kad jis rūpinsis vaikais, bus e, visiškai kitokia negu kad to, kuris jų neišaugino ir nežino, kas tai yra iš viso vaikai. <laughs> tai E, tinkamieji žo, yra žodis vartojamas, kad tai ir buvo tas luomas, kaip ir kilmingų, iš tikrųjų tai buvo nekilmingų, o tinkamų. Jis sako, tik pakeiti savokas ir iš karto atsistoja viskas į savo vietas, kaip proistorijų istorija, ar ne? Geriai žmonės ir tinkamieji žmonės. E, vėlesnių vokiečių kalbose šaltiniuose jau atsiranda kitas totorių, e, mongolų kilmės, e, turkų kilmės žodis, turkų bojaren. Tai yra turtingas žmogus ir su šito lomu greičiausiai yra susieta Vytauto e, asmens argyba, tai yra tie karaimai, e, totoriai, kurie čia ir atvyko ir ta žodis išplito, nu, vat, kaip turtingas, pasiturintis turkiškas žmogus. Tai va, ta bajorų sąjunga, kaip aš dažnai jokauju, Lietuvoje iš tikrųjų tai yra Turkijos atstovas Lietuvos valstybės žemėse. <laughs> tai, e, e ta žodis atsiranda irgi gan vėlai, tik tai kart, po vytautiniais laikais maždaug mūsų žodžiuose, žodinė. Ir e, sunyko tada, vat, būtent tuo metu, kai atsiranda tas bajoro, arba turtingų žmonių, tada nebelieka tinkamų žmonių. <laughs> Tad tas bestė liaudė išnyksta, būtent su Vytautu pamažu dinksta bestė, tie tinkamieji žmonės ir 16 amžiaus pabaigoje jau tik tai belieka bajorai. Tai yra tie, kurie turi babkės liaudiškai tariant pinigus ir dažniausiai reketo priemonėm arba apgavyščių ar karų priemonėmis. Jie jau tinkamieji tik tai karui ir žudynėm. Nu, tokie savotiškai teisinti totorių, mongolų reketininkai. Tai tas vat bajar ir, kaip aš minėjau, yra visiškai turkiškos kilmės ir didžiulė gėda Lietuvos bajorų sąjungai vadinti save turkiškai. <laughs> tai irgi parodo tam tikrą samoningumo lygį e, Lietuvos e, pseudo elito, tai pavadinkim. O elitas yra išrinktasis, beje, iš lotynų kalbos, eligare, elitas, elite yra nekas kita kaip išrinktasis. Tai aš, jeigu žmonės susirinko ir išrinko tam darbui, e, tarnystei, lotiniškai e, e, ir šiek tiek galbūt E, ministerijai <laughs> dirbti, tarnu būti, tai vat ir... ir Mes galim vadinti elitu. Jo, tik tai jeigu tu esi tarnas, tu esi elitas. O jeigu tu nesi tarnas, tu esi bajoras, turkų samdinys, <laughs> tai jau sakant, jokingai, bet tokia tiesa ir vat, tas žodžių nežinojimas e, padaro savo. Ir Jogaila laiškose irgi vartoja, kad jau yra pas jo ir bajorų lomas, kaip aš minėjau, dėl to, kad samdinių didžiulė krūva ir samdiniai vat visi šitie... Uh, įskaitant totorių, e, karaimų, e, hebrajų, tų pačių žydų bendruomenės atsirado dėl to, kad buvo sunaikintas senasis luomas tiek karybinis, e, tiek e, milijonierių, tai pavadinti vietinių verslininkų. Ir jie tada gavo tą vietą vietoj vietinių verslininkų, vietoj vietinių, e, gavo vežti milžinišką armiją samdinių, kur aš jau kaip minėjau, katalikybei praeitose dar laidose apie tą vadinamą imigracijos politiką, kur tiesiog sukelti tos konfliktus iš kitos pusės ir panašiai. E, tai grįžkim atgal prie tų tinkamųjų ir bajorų. Tai va, ir Jogaila dar vartojo tiek bajoros, tiek tinkamo, tinkamieji, tie besteliaudan. Ir e, svarbiausia, kad e, visur mes pamatysime, e, ypač į senesniuosius raštus einant, kad pas mus buvo lominė visuomenė, beveik ta pati arijų lominiai visuomeniai. Tai yra tam senajam indoeuropietiškam. Indoeuropiečiai, kaip e, praeitą kartą nepaminėjau žodis, irgi naujadaras atsiradęs tik tai 1947 keičiant žodį arijai, nes kadangi vokiečiai naudojo jį kaip išrinktosios tautos e, įvardžiui, tai tą žodį pakeitė į indoeuropiečiai. E, o šiaip arijai indoeuropiečiai buvo vartojamas e, indogermanai dar e, anglų mokslininkų, kalb... istorikų terpėje nuo XIX amžiaus pradžios. Bet tik tai mokslininkų terpė ir va tas uh, E, mokslininkų žodis persikėlė į viešą erdvę tik 1947. Tai teisingiau būtų ne indoeuropiečiai arba indogermanai, o arijai, nes taip tie žmonės save įvardindavo vedose, vestose, visur jie yra. Iranas netgi yra žodžio arijai ir tai yra tas arėjas, tai yra tam tikram lomui priklausantis žmogus, arinti žemę ir panašiai. Čia jau kitur. Tai va pas mus, kaip ir pas arijų tų senųjų, tų indoeuropiečių, europiečių E, matosi labai aiškus trys mažų mažiausiai luomai, mažiausiai. Pas, pasarijų buvo tri, keturi lomai, tai buvo šudros, tai žemiausias lomas tai yra pavirktieji gyventojai, e, nes jie buvo išeiviai iš e, rytų, iš centrinės Europos ir ten nukakė į Indiją prie Gango apie 1700 metus prieš Kristų. Tai tie elitas, sakykime, dabartinis išrinktųjų Indijai, skaitant Radžyvą Gandį ar Budą, tai yra tie arijai, kurie iš šitų vietų, iš rytų centrinės Europos išėjo į Indiją prieš 1700, nu, grubiai e, prieš 4000 mečius. Iš šitų vietų ir pasiekė Indiją ir e, ten vietinius gyventojus pavergė, jos padarė šudromis ir ta šudras tai ir yra lietuviškas e, šudra kabinti gatvėj, rinkti. E, kitas ėjo vaišiai, plačiausias aukštas lomas, tai yra žemdirbių šatrija. E, pas mus šatrijos kalnas beje yra. Tai yra karių lomas ir pramanai arba brahmanai tai buvo žinių lomas. Ir e, E, vienas iš įdomiausių dalykų, kad mokymas šitame buvo žodinis mūsų pasaulyje, nes buvo manoma, kad su žodžiu būtent tu gali perteikti esmę ir ta esmė priklausomai nuo aplinkybių žodžio lygiai gali kisti. Tuo tarpu, kai knyginis mokymas, jisai yra apibrėžiamas visas kaip teisingas ir kintamojo nebelieka priklausomai nuo to pokyčio išorėje, tikrovėje. Ir čia gal irgi tas labai svarbu, Nes su krikščionybė, jeigu mes pasižiūrėsim su Biblija, kuri yra nekintama, e, mes iš esmės, at, e, jeigu dabar tu, Erikai, ateitumai studiją, sakykim, toje į darželį, keturių metų vaiko rūbais, nu, gan jokingai atrodytų. Jeigu aš atvaryčiau irgi su trumpikiam kažkokiam, kurios man nebetelpa tenai ir marškinėliai, kurie jau <laughs> tik tai... Ant vieno piršto, ne? <laughs> jo, ant vieno piršto galiu užsidėti. Nu, keistai atrodytumėm. Tai yra, kad mes augam ir rūbai keičiasi priklausomai nuo mūsų ūgio, tai žmonija lygiai taip pat evoliucionuoja ir mintis. Pavyzdžiui, kas yra tos ideologijos visokas, tai yra minčių rinkinys, kaip išgyventi, kaip geriau gyventi. Iš atveju Biblija tai yra arabų tautų, arabų tautų e, pasakų rinkinys, kaip arabams gerai gyventi dikumoje. Ir va dabar mes tą paėmę arabų veikalą, kaip piemenims gyvent gerai, mes suabsoliutinam arabų piemenų gyvenimą prieš keturis tūkstantmečius ir žiūrim, kaip jiems gerai buvo prieš keturis tūkstantmečius gyventi ir mokinamės. Čia lygiai tas pats, kas žmogus tenktųsi vaikščioti tais rūbais, netitinkančiais tikrovės pokyčių. Ir va čia yra ta, va, buvo suvokiama tos senosios mūsų žinijos ir e, nesuvokiama galbūt, o gal irgi suvokiama ir dirbtinai tai daroma, kad vat būtent suabsoliutinamas vienas veikalas, kurio tu peržengti negali. Ir tada be abejo prasideda visi su to susiję neigiami reiškiniai, kurie stiprina visuomenę į mirtį, kas ir matosi masiškai, prasideda tas e, ne tik tai epidemijos, e, kalbėkime, tokias e, kaip maras ar dar kažkas dėl to, kad į pirtis nevaikščia, bet ir kryžiaus žygiai ir visi kitokie reiškiniai, kurie surišti su gravimu visos aplinkos. Toks ir, ir va tas, kaip sakykime, pirmasis susidūrimas germanų tautų e, penktame amžiuje, gulfilos. Tai vat, kai Biblija buvo išversta į germanų kalbą, tai jų savotiškai vystimasis nutrūko. Apie 90-ą Kirilas su metodijumi išvertė į germanų kalbą. Jis, atsiprašau, į vadinamąją sarmatų kalbą, į slavų kalbą. Tai vat dirbtinai atsiranda tie slavai 90, kurių irgi vis į mūsų kalbą Biblija nebuvo išversta ir mūsų kalba e, yra vienas iš unikaliausių dalykų, e, kuri tiesiog yra raktas į tavo tą senąjį arijišką paveldą, indoeuropietišką pavadinkim taip, e, kur visi atsakymai slypi tos pasaulėžiūros, to žodžio galios, įskaitant ten virpesiai ir viso, pavyzdžiui, žodis mirti iš kitos pusės irti yra gimti, mikti, e, dievas veidas ir panašiai. Tai vat, yra e, visiškai kitas iš plokštuminio pasaulio, tu pakpoli į erdvinį pasaulį, kuriame tu asmeniškai matai tas sąveikas. E, ir Dlugošas yra įdomiai aprašęs, kad vat, būtent pagal Dlugošą e, e Lietuva buvo trijų lomų valstybė – kunigaikščių, didikų ir liaudės. Kunigaikščiai buvo Gedimino – tai yra karinio lomo didikai e, ir liaudis e, tokia e, ir prekybininkai tie visi. Tai va, tai trys lomai. Ir įdomiausiai kai, tai, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystėje mes matome irgi, grubiai sakant, dvi kalbas tą patį, ką mes matom ir Arijoje, Indijoje užimtoj, Persijoje, toj pačioj Irane dabartiniam. E, matom dvi kalbas. Yra viena žinių kalba ir to išrinktojo lomo, ir yra kita žemdirbių tų paprastų liaudės, tų vaišijų kalba, sakykim, tų šudrų kalba. Ir lygiai tą patį reiškinį mes pamatom Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Valdovų kalba yra lietuvių, kuri neturi rašytinio, dalyko, kuri yra grinai žodinis ir žodžio yra sąveiko su tikrove. Tuo tarpu, kai mužikai, tie valstiečiai, tiek lenkai, sakykime, aš jos prie mužikų priskiriu, nes iš jų ten ta žodis yra atėjęs. E, žmonės, tai muž irgi su to surišta. Tai ir e, slavo ta valstybė valdoma e, Gedminaičių, lietuvių e, buvo būtent ta šudrų vaišijų galbūt lomas, kuris kalbėjo tą žemąją kalbą. Nes kas yra, kai tu suvoki tikrovę, tu suvoki ją visiškai kitam lygmenį, o tu užbrėži tikrovę, kurią turi suvokti tą kalbą, kurią nesupranta. Tai va ta slavų kalba, kaip dirbinys yra antiek žemai ir tai yra mužikų kalba. Jeigu tai pasakyti ir drąsiai galim tai pasakyti, nes taip ir yra. E, todėl Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo dvikalbė. Mužikams ir neišsilavinusiems žmonėms buvo skiriama slavų kalba, o valdovams ir išsilavinusiam žmonėms buvo skiriama ir visą laiką bus skiriama lietuvių kalba, kaip privaloma mokslas dalis. E, taigi, aš norėjau pasakyti, kad ir Lietuvos didžioji kunigaikštystėje mes matome tą luomą, Dlugošo jau laikais matom tos e, trys pagrindinius luomus, ketvirtas buvo pakeistas e, vietoj mūsų žinių, vietoj mūsų to, e, sakykime, e, šviesuomenės, taip pasakykime buvo įvesta katalikiško iš visuomenė, katalikų kunigai, kurie dėja lietuviškai nemokėjo ir dar iki pačiai dienai, man atrodo, kad latinų kalba ar e, slavų kalba, ta mužikų kalba iš tikrųjų tiek latinų, tiek šitų yra e, žemiau aukščiau negu mūsų kalba, kuri iš tikrųjų pagal vertę, pagal viską yra viena iš vertingiausių kalbų pasaulyje, kuri atveria į visus klodus, į visas paslaptis, kuri senoji indoropiečių ir valdovų tauta. Nes tik tai suvokdamas e, santykius su tikroji, tu gali būti valdovas. Todėl be lietuvių kalbos iš esmės valdovų neįmanoma, o kai tu ją suvoki, tu pats tampi valdovu. Nes aš kaip sakiau, tu žodžius gali skaityti visom pusėm beveik tos svarbiausius esminius ir tu matai kitokią tikrovę. Visiškai kitokią, nebežiaurę tikrovę, tai pasakykime, <laughs> bet gyvybę ir mirti kuriančią tikrovę. Ir tu joje tampi veiklus dalyvis visame tame. Ir dar įdomiausia tai, kad yra e, kalbama, vėl tas pats Dlugošas daugiausiai jis aprašęs tą vat, 15 amžių, apie kurį mes kalbam 1400 metų pradžia, kalbą. Be to, minėtose miškose jie turėjo atskiroms šeimoms ir namams padalytų gnevečių, E, kuriuose apsirengę baltais ir iškilmingais degindavo, tai vis, e, iškilmingais rūbais degindavo visų savo mirusių giminių bičiulių kūnus kartu su žirgais. Tai balta spalva dar irgi reikia prisiminti, pas mus yra mirties spalva, o jauda yra gyvybės spalva ir tai buvo sukeista vėl, sakykime, katalikų bažnyčiai. Buvo viskas, kaip aš sakau, medžiai pradėti sodinti šaknimis į dangų, ne šaknimis į žemę, o šaknimis į dangų. Ir taip e, balta spalva tapo pas mus gyvybės, nors iš tikrųjų lietuvių kalboje balta yra mirties spalva. Pavyzdžiui, baltas kaip numirėlis, žmogus numiršta jo, pabalą. Ir visa tai, na, krikščionybės, ar ne? Jo, čia grinai tos įtakoje mm. buvo sukeistos savokos ir, e, pavyzdžiui, tą vėl matristinę visuomenę iki krikščionišką, kur labai ryškiai išsiskiria būtent dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jau karinis lomas išriškėja. Vat būtent tai tas karinis lomas ją ir priėmė tą krikščionybę. Nes e, vyrams tik tai duo kariauto. Krikščionybė, kaip ir komunizmas, iš savo esmės yra kareivijų viešpatės išrinktųjų armija kovojanti už šviesę ateitį. Ir vyrams ir jeigu pasižiūrėsim, tie komunizmo vyrai statė didžiąją dalim, tiek krikščionybė. Ir ten, kur kai pradeda statyti, ten prasideda ginklavimo varžybos ir, tai, ir karas už taiką, nesibaigiantis karas už taiką pasaulį. Tai Va, tai aš noriu pasakyti, kad būtent per tai ir balta spalva pas mus, ir dabar netgi vat, matriarchato pavyzdį, ta prasme, moteriškumo, apie kurį mes trečią ciklą galbūt po naujų metų jau paruošim. Tai, pavyzdžiui, balta spalva yra mirties, joda gyvybės, ne žemė yra joda, į žemę sauga viskas, e, į žemę skyla gyvybė tai, o balta tai yra sniegas, tai yra mirtis. Ir dabar vat, netgi jeigu pasižiūrėt simboliškai labai įdomu, kad moteris eina į bogžycės, čia lenkiškas beje irgi žodis bogžycė, nes lenkai mus išmokino, kur gyvena Dievas, pas mus sakė, kad visur Dievas gyvena, medė, debesėlė, o ten vienoje vietoje, kur buvo švenčiausias sakramentas ir tas stalas, toje vietoje ir gyveno tenai, todėl bogžycė, tai yra lenkiškas žodis, nes mes sakėm Dievas visur, čia tik berots antras Vatikanas, jei neklystų, gal kas pataisys, tik antras Vatikanas vaikams pasakė, kad Dievas jau nebe tik sakramente, bet visur. ir visur gyvena. O pas mus jau iš karto sakė, kad visur. Tai reikėjo beveik 600 metų, kad suprastų, kad suklydo, bet kiek žmonių buvo įžudyta. Tai va, tas simbolinis toks ženklas, sakykime, yra, kad moteris į tą bogžycę ateina baltai apsirengusio vyras jodai. Tai yra vėl moteris ten miršto, vyras gimsta. Tai yra vėl tokie labai įdomų ženklai, e, kurios labai, vat, Erikai, paprašai, kad mes išsamei ištyrinėtumėm šitą laikotarpį, tai tikrai jo. išsamei mes jį ir ištyrinėsime. <laughs> Gal truputėlį, Aivar, jeigu nieko prieš, padarome trumpą per trukėlę reklamas. Aš dar noriu priminti ir klausytojams, kad e, iš tikrųjų galiu padėkoti ir rašote tikrai laiškus ir būtinai visus perdodame Aivarui, bet jeigu turite ir pastebėjimų, minčių, klausimų ar šiaip pagirimų ar dar kažko, pulsas, eta pulsas LT visada laukime jūsų laiškų tikrai. Na, dabar darome trumpą pertraukėlę ir visai netrukus vėl grįšime į eterį. inside Kągi grįžtame mes etrį, toliau žiauri tikrovė tęsiasi ir Aivaras Lilyka toliau pasakoja apie būtent 14 amžiaus turbūt pabaigą, 15 pradžią. 14 e, jo e, pabaiga ir 1300 pabaiga ir 1400 pradžia. Tai e, dabar šiek tiek vėl žemaičių, pavyzdžiui, ilgiausiai išlikusi nekrikščioniška valstybė Europoje, galim pasakyti, kaip karinis junginys, kaip politinis junginys, kaip religinis, tai yra samogetija originalė. Vėl žemaitija, kuri e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapėse visą laiką baigėsi E, ties vištyčio, jeigu liniją ežero nubrėšit, nubrėšit vat, vištytis, kedainiai dar giliai žemaitijoje, Kaunas e, maždaug dar Vištyčio ežeras, Kaunas e, vienose yra rodomas kaip Žemaitijos dalis, kitose kaip pasienis su Žemaitija, Kedainiai jau vėl giliai Žemaitijoje, e, Kupiškis giliai Žemaitijai, kaip ir Panevežys giliai Žemaitijoje, e, Biržai ir va Anykščiai maždaug, pasienis Anykščiai yra e, žemaitijos. Tai e, sveiki sugrįžę visi į Žemaitiją, <laughs> jeigu nežinojo. Čia tik Nors tai, aukštaitijų esame. <laughs> ne, aukštaitijos nebuvo čia niekada. Nebuvo. Jo, 19 tai buvo žemaičių kunigaikštystė ir ta žemaičių kunigaikštystė. O aukštaitija tai yra 19 amžiuje vėl prigalvotos savokos. E, e, greičiausiai tų pačių Rusijos caro politikų pagal gubernijas, kad nieks nebeprisimintų tiesiog tų senųjų mūsų kunigaikštijų pavadinimų. Ir jūs nerasit aukštaitijos kunigaikštystės niekur ir nekomet. Jūs rasit mhm. Lietuvos didžiąją kunigaikštystę arba Lietuvos kunigaikštystę ir Žemaitijos kunigaikštystę. E, tai va čia šiuo atveju su aukštaityje labai sudėtingas reikalas. Istoriniuose šaltiniuose jinai yra minimama, e, įvardinant ginčiuose su Voka aukštai Lietuva, žemai Lietuva, bet žemoje Lietuva, tai maždaug kur vat e, anykščiai ir iki Vištyčio ežero. Nuo šičia prasideda ta žemoje, žemupys Nemuno. Ne tai, kad ten aukštumas, o Nemuno žemupys, ta prasme aukštupys, žemupys. O kunigaikštystė ir ne Žemaitijos, o Samogetijos, Getijos kunigaikštystė. Tai vienas iš seniausių geopolitinių, politinių, karinių, etnologinių, dabar sme, tautinių darinių Europoje. Istoriškumas skaičiuojantis mažų mažiausiai 2,5 tūkstantmečių. Tik tai vėl įvedam Žemaitis, mes kaip ir indoeuropietis, mes istoriškumo nebeturim, kaip ir aukštaitis. Tai aš apie tą. Tai va, Žemaitija, Samogetija, Getija. Getija kaip politinis darinys, karinis dalinys, e, besipriešinantis krikščionybei, išsilaikė ilgiausiai ir vat, mes matome, kad e, tam kariniam junginyje būdavo tiesiog renkami vadai, dažniausiai net nepaveldami, o renkami vadai, mokinami, renkami, vienas žuvus pakeisdavo greitai kitas. E, Net ir Kestutis atlieka vadovo, tokio kaip ir prezidento vaidmenį, kur e, su labai mažais įgaliojimais iš tikrųjų viską lemia tų taryba žmonių, tų žmonių susirinkimas. E, tai visuotiniai suėgai. Ir tai yra visiškai tapatu tiek vikingų, papročiams, tiek gotų papročiams kariniams. Ta prasme, mes neatsiekim tų reiškinių kaip atskirus, tai yra tiesiog testiniai ir kintantis reiškiniai, bet savo esmėje išlikote patys. Tiek gotų laikais, e, kovos su Romos imperija, tai yra pirmas, pirmieji amžiai e, nuo šimtųjų grubiai metų iki šešišimtųjų metų, vikingų yra laikotarpis nuo 800 iki tūkstantųjų metų ir va Lietuvos valstybės yra nuo būtent vikingų valstybės žlugimo iki 15 amžiaus Krievo tos unijos, galim taip įvardinti. Ir ilgiausiai dar tą išlaikė būtent samogetija, getija, tas elito elitas, e, nes vėl karių, kariai tiek Romos laikais, tiek visais, e, pas mus dažnai vožemaičiai ten lietuviai kovoja meškenomis apsivilkę žalgirio mūšim, nežiūrint, kad turėjo atskiriamasias juostas užsidėti, kad su vokiečių riteriai šarvotais nesumaišyta. Ant viršaus šarvų dar buvo uždėtos meškenos arba vilko kailį. Ir nuo pat visų laikų, tiek gotų laikais kovo su Romos imperija, tiek e, vikingų laikais – Lokys tai buvo genero, e, e, vilkas tai buvo, sakykime, tokio pulkininko laipsnio ženklas, o generolo e, jau elito elito buvo lok, Lokena. Lokys. Ir va žemaitijos ženklas, kaip Lokys, tai buvo būtent to karinio elito, kuris skaičiuoja seniausią savo ištakas ir ilgiausiai priešinosi e, vietovę. E, tai va, Žemaitijos kunigaikštystė, kai mes įvardom, mes iš karto įvardom to karnio elito, kuris tiesiog yra tasa gotų judėjimo, tasa vikingų judėjimo, ir, bet tai buvo būtent karo su Roma, su Romos imperija, kuri irgi transformuodavosi, tai iš Romos imperijos ir tai šventąją Romos imperiją. E, bet tas lokio ženklas, taip kad didžiuokitės panevežiečiai, didžiuokitės biržiečiai, kad jūs priklausote būtent tai elito elitui, e, išrinktųjų luomui kuris buvo, kaip aš minėjau savo istoriją, rašytinė istorija įvedų žodį Getyje, skaičiuoja mažų mažiausiai porą tūkstantmečių rašytinės istorijos. Taigi, e, bet ką mes matom? Tai yra vikingų, sakykime, karinis luomas, viršūnė. E, tai yra e, jau to vat, e, aro, aras nublanksta prie šitos karius netgi šiai dienai, nes tai nuo gimimo buvo treniruojami kariai iš kartos į kartą. Tai va, kai mes matom, kai sustiprėja karinis lomas, tai va žinių, žinių e, lomas, tie, kurie iš esmės taikos saugiklis buvo, visą laiką sumažėja to lomo įtaka. Ir va čia matom, kariniui lomui sustiprės, žinių lomas nueina iš pirmos, sakykime, vietos į antrą, trečią, po to dažniausiai to karinio lomo ir yra sunaikinamas ir pašalinamas. E, ir be abejo, mažėjant žinių lomo įtakai, didėja karo įtaką. Žinių lomos mažėja, mažėja taikos. Ir Lygiai tą patį pamatysim visoje vakarų Europoje, visoje rytų Europoje, visoje centrinėje Europoje, plečiantis krikščionybės virusui, taip galime įvardinti, kariniam, patriarchaliniam virusui, karių lomas visą laiką sustiprėja, ten, kur karių lomas sustiprėja, žinių lomas yra pašalinamas ir vietoj žinių lomo yra pastatomas tas karinis elitas. Ir tik laiko klausimas, kada tas karinis e, lomas pašalins tą žinių lomą. Tai mes matome bendrą reiškinį visoje Europoje, ne atskirą Lietuvos e, kažkokios tai lokalaus, sakykime, apibriešto krašto, tik tai vieno e, reiškinį. Tai mes turim trupučiuką peržengti ir plačiau pasižiūrėti, nebe į nagą, bet į kūną, ant kurio iš esmės tas virusas karinis ir išplito. E, krikščionybės be abejo pavidalė. E, vėliau islamo, tenai komunizmo pavidalai ir panašiai, bet jie visi vienodi. Tai va, e, vienas iš tokių e, luomų būtent buvo ir Lenkijoje taip pat susikūręs karinis luomas, būtent su Meško, su Piastų dinastija bėgęs, tas karinis luomas buvo išrinktas Vatikano, siunčiama ta ginkluotojai parama, kaip dabar, sakykime, Libijos atvejais, arba Sirijos atvejais, arba e, E, vėl kažkokie tai atvejai, sakykime, tas pats vat, komunizmo įvedimas Lietuvoje tam tikrą lomą sustiprinant, apginkluojant, įvedant samdinių armijas kažkokias, tai tie senieji gyventojai pašalinti, kas atsispindi materialiniai kultūrai, ekonomikai, politikai, visame kame. Tai va tas Lenkijos bajorų lomas, e, tų karių lomas, sakykime, sustiprėjęs, e, sudarė apie 10 procentų gyventojų, būtent ir tvarkėsi valstybėje. Karalius dažniausiai pas jų buvo renkamas. Kaip ir toj vikingų, kaip ir gotų visuomenė, kaip ir ta pačioje lietuvių. Nes atrinkdavo su tinkamiausiu, ne geriausią žmogų, bet tinkamiausią žmogų tam, kuris geriausiai darbuodavosi kardu ir geriausiai užtikrindavo, kad parnešto maisto tenai e, ir visą auksą ir kitą. Taigi, E, ta pati Lenkų dalis, va tas kariūnų luomo sudarė apie virš 10 procentų, kas vėliau atsitiko ir LDK e, susijungus su tuo. Ir Liublino unija, ko pasiekoji, būtent įvyko, nes ką jie padarė, jie pasiūlė karaliui Krievos unijai tapti paveldimąją liniją, savotiškai tie patys kariūnai. E, bet su, apie Piastų dinastiją aš dar trupučiuką daugiau. Bet dar iš pradžių kariūnai tarnavo genties vadui, o vėliau iš jo kilusiam kunigaikščiui. Tai vat kildavo tas kunigaikštis, kionik, iš čia irgi tasai king yra iš kunigaikščio seno, mūsų žodžio kunigaikštis, kuris įaugęs labai seną kūnų valdovas savoką. Kūnų, kuris, kurie išeidavo kovoti ir mirti už sakykime, tą taikę visuomenę. Žiniai, palaikė, žiniai buvo taikos garantai, kunigai ir vienuoliai buvo karo garantas. <laughs> Kaip neskambėtų keista. Tais laikais, aš kalbu apie to amžiaus realės, ne apie nudenos. Net ir pasižiūrėkim, kad ta taika kunigai ir vienuoliai būtų taikus, kiek žmonių gavo inkvizicijos būti sudeginti ir paukoti gyvybės, kad jie pagaliau suprastų, nu baikit vyrai ten... E, žudytas moteris už tai, kad jo žolės renka kažkur tai ten miškuose. Taigi, e, Ir kiekvienas karas iš esmės padidindavo tų bajorų, tų karių luomo skaičių. Ir Lenkijos bajorai kaip lomas, jau galutinai toks karinis lomas, kuris pilnai įsitvirtino valstybėje, susidarė apie 1374 metais. E, Košicės privilegijos būtent buvo atleisti nuo bet kokių prievolių valstybei. Ta prasme, tas karinis lomas buvo atleistas nuo mokesčių valstybei nes valstybė gyveno iš esmės iš jų užgrobimų. Iš tai, ką jie užgrobdavo, partemdavo valstybę, nu, tai kaip tu iš jų mokesčius dabar imsi, jeigu jie valstybę turtingą padaro, ar ne? E, išskyrus nedidelę duoklę nuo žemės. Jeigu įsigydavo žemės, e, tai tada vat, jau už tą žemę, jeigu jis norėdavo jau tapti taikus, tasai turėdavo pradėti mokėti mokesčius. <laughs> Arba į pensiją išeidavo, taip sakykime. Taigi, gavo išimtinės teisės užimti e, kaštelionų, vaivadų, teisėjų, pakamorių, visus svarbiausius valstybinius postus galėjo imti tik tai kar, kar, karinis luomas. Ta patį pato pamatysime ir Lietuvos didžioji kunigykštė. Ta pati. Tai yra vienodas virusas. Ta prasme, nežiūrėkim kaip išskirtinį Lietuvos krikštą, bet žiūrėkim kaip bendrą kontekstą Šventosios Romos imperijos plėtros, sakykim, progla, programai kažkokiai ar komunizmo. Tai, aš tai tą patinu, man didelio skirtumo nėra. E, karo vadams ir valstybėms pareigūnams buvo dalyjami e, valstybės dvarai, e, kurios be abejo karalius apspręsdavo kas tai kaip, būdavo suindeksuojami visi gyventojai, būdavo pririšami viskas prie bažnyčios, pavyzdžiui, bažnyčia būdavo parapija, kuri kuriama, tai nei vienas valstietis be kunigo leidimo ar vienuolio negalėdavo išeiti maždaug 15 ar 10 mylių atstumu, jeigu jis eidavo be leidimo, jį nuplakdavo ir gražindavo atgal prie parapijos. Nes uh, E, galėjai tik tai piligriminę kelionę ar dar kažkur tai, nes kitais atvejais būdavai beglys. Tai iš esmės baudžiava, tokia kaip reiškinys, taip pat su krikščionybė plito. Ką baudžiava padarė su žmonėje, mes labai gerai žinom. Bet tai yra neatsiejamos dalis, todėl va, prancūzų revoliucijas visos turėjo tą sėkmę, nes Krikščionybė tuo metu buvo komunizmas, kuris padarydavo valstybinę monopoliją visus žmonius, žmonės tuo metu patarydamas e, tos monopolijos skolininkais ir vergais savotiškais. Ir netgi žiūrėkim, e, visi miestai Lietuvoje, vat, kur pradeda pradžią, tai būtent nuo to ir pradeda, kad toj vietoj pastatė bažnyčią. Tas panevežys, tas pats visiškai neseniai šventė e, savo įkūrimo metas nuo bažnyčios pastatymo. Bet įdomiausia tai, kad bažnyčia tai pastatyta prieš 400 metų, prieš 500, visur beveik atrasim. O jeigu paimsim Piliakalnis yra ta tikroji miesto pradžia. Miestas nėra bažnyčia, kaip ir Akropolis nėra miestas. Akropolis yra tik prekybinis centras, tai to meto bažnyčias buvo tie prekybiniai centrai su išskirtinė teisė prekiauti tik tom taške, tik tai vietai. Ir dažniausiai jos statydavo miesto pakrašty, nes tenieji žmonės laikė senųjų papročių. Ir todėl Piliakalnį mes visą laiką rasim maždaug, vat, durkim bažnyčią senąją ir nuo, e, nuo tolimiausias atstumas 4-5 km jūs atrasit Piliakalnį. 5 km spinduliu, jūs būtinai atrasite. Tai va tas e, piliakalnis buvo miesto centras, o bažnyčia, kur pastatė, buvo turgavėte kurioje išskirtinės teisės buvo tokia, vat, kaip e, laisvo ekonominė zona, kurioje neimdavo mokesčius 10 metų. Ir todėl visi verslininkai, visi ūkininkai gaudavo, kurie prekiaudavo. Pirkliai gaudavo amatininkai keltis iš miesto, iš, e, iš pilies į šitą prie bažnyčios prekiauti ir gyventi. Tai vat, miestelis iš esmės būdavo sugriaunamas, sunaikinamas ir perkeliamas centras aplink bažnyčią, to meto Akropolį. Ir todėl pas mus stovi piliakalnė ir tai yra ne Lietuvos reiškinys, Bet tai yra visos šventosios Romos imperijos plėtros reiškinys, kur mes negalim žiūrėti. Mes susidūrėm su labai įdomią sistemą, kuri veikia sistematiškai, neatsitiktinai, bet tiesiog tai buvo sistemos dalis. Ir va ta mokesčių reforma, jeigu pasižiūrėti, tai e, tas vadas, karalius tų visų karinio lomo, būdavo patvirtinamas kaip valdovas iš Vatikano ir tada bažnyčia tapdavo prekybiniu centru, e, tas tapdavo toliau šviesos nešėjų e, kaimininiam šalim, e, civilizacijos nešėjų kaimininiam šalim, be abejo, naikinant tas šalis visas pildai, ką archeologija paliudija, kad iki susidūrimo su krikščinybė visur būna aukštesnis išsivystymas. Tai Ir e, tas jau tas karių luomas e, kariauja, o tas prižiūri tą dvasinę ir be abejo tą politinę, ideologinę policiją, žinoma, inkvizicijos E, pavadinimu represinėmis įstaigų, represinė įstaiga, kuri prižiūrėjo teisingą ideologiją. Jeigu KGB buvo e, trumpą laiką, tai ten buvo keli šimtai metų ir domininkonai, e, domininkonų vienuoliai buvo stuburas tos represinės struktūros, kuri nuspręsdavo, ar žmogus ragana, ar <laughs> velnės, ar dar kažkas jame ten apsigyvens, skaitat, gyvulius teisdavo. Tai e, tas karinis Luomas, su kurio mes susidūrėme, buvo bandomas pirmą kartą Lietuvoje suformuoti 1253 metais, gan sėkmingai, bet vėl tų pačių elito žemaičių dėka, getų dėka, jisai buvo pašalintas, tai yra Mindaugas. Tai vat prieš tapdamas e, Mindaugas karaliumi 1250 ir mes vat vienintelį karalium laiko, tai tik tai tą, kurį Vatikanas patvirtino. Taip kaip vienintelį prezidentą laikytumėm tą, kurį Maskvoje patvirtino Sniečku. Tai vat pats teisingiausias prezidentas, nes Maskva patvirtino. Tai vat lygiai taip pat ir su Mindaugu pats teisingiausias, nes Vatikanas patvirtino. E, iš tikrųjų visi kiti ne karaliai, nežiūrint, kad jie karaliai save įvardino ir patys lotynai jau rašydami apie e, Algirdą, apie Kestutį, apie Mindaugą ir iki karūnavimo, ir po, vis tiek vadino karaliumi. <laughs> E, Gediminą, Algirdą net e, imperatoriumi vardindavo, tai čia kitas dalykas. Taigi, apsikrikštijo, pakrikštijo savo sunus, žmoną, vasalus, apie tai labai atskirai, bus atskira laida dar į priekį toli. Jisai atsimetė nuo krikščionybės 1261 metais, sakykime, padurbės mūšio. Gediminas toliau 1323-24, čia pagal laiškus e, Gedimino popiežių išsiųstus, irgi matom, kad buvo bandoma įvesti krikščionybę, bet tai buvo daugiau turbūt geopolitiniai žaidimai tokie, nes mes kūrėm savo imperiją. E, visiškai skirtinga, visiškai kitokia, palyginus su tamsumoje skendinčia vakarų Europą e, su savo inkvizicijos aparatu ir ne inkvizicijos nebuvimu priešingai prieglauda, sakykime, netgi visiems inkvizicijos persikėjimams Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. E, nepamirškime, kad Lietuva buvo krikščioniška, nes Lietuvos viena dalis, Rusija vadinama, buvo krikščioniška ir tik tai tiek, kad tai buvo ne vatikaniškoji krikščionybė, katalikybė, o bizantiškoji krikščionybė, dar žinoma kaip ortodoksija arba pravoslavė. Ta prasme, mes buvome krikščionis. Tik tai tiek, kad galim pavadinti vėl komunistiniais terminais, mes buvom trockistais. E, ne marksistais, bet troks, trockis, tie trockis, sakykime, kur radikalas kažkoks. Tai, tai vat... E, žodžiu, pravoslavai buvo irgi vardinti kaip neigiama krikščionybė, tai netgi yra, e, pavyzdžiui, kai kryžiuočiai e, švenčiausias mergelės užėmė Estiją ar Latviją, tiesiog vieną dieną atbėga rusai pakrikštyje pravoslaviją, kitą dieną vokiečiai, žinai. Ir jie tie, kurie nenori pasikrikštyti atgal į tą katalikybę, tai karę. Nu, tai neteisingi komunistai, taip sakant. E, tai sakau, jokio skirtumo. E, tavo arabų piemenų ideologija, kaip buvo, taip ir išliko arabų piemenims skirtas reiškinys. E, kitas dar bandymas. Be Gedimino e, buvo Algirdo ir Kestučio bandymai šiokie tokie, e, bet irgi nedavė e, nedavė kažkokiu tai rezultatu. Kvedlinburgo analuose mes matome pirmą susidūrimą su uh, Šventosios Romos imperijos politrukais. Tai yra politiniais komisarais, dar kitai žinomas graikiškų žodis apostolas, apaštalais, e, žinios nešėjais kažkokios. Tai, tai vat, kaip komunistai žinia nešia apie šviesę ateitį, taip ir šitie nešia žinia apie šviesę ateitį. Tik tie, kad, e, kaip aš sakau, vat, prezidentūrai visiškai neseniai ant sienos nusišlapino anglas, kažkodėl jį suėmė tenai net ir kažkokią baudą uždėjo, tai lygiai taip pat ir tos šviesos nesėjus ant to, kad žalų giraitai turbūt pakakojo ar dar kažkokį nešvarų reikalą padarė, tai pajutė, kad mūsų valstybė įstatymai veikia. Jie susidūrė ne su barbarų valstybė, kurio įstatymai neveikia, bet susidūrė su labai civilizuota valstybė, kurio įstatymai veikia ir kaip jie veikia, Brunonas įsitikino savo galvą, taip sakykime. Iš tikrųjų, turbūt net nesitikėjo, kad veikia tie įstatymai. Jo, tai bet e, kalba, kad neturėjom, bet iš to, kas įvyko, mes matom, matom kad, kad šitoje valstybėje įstatymai jau veikia ir ko puikiausiai, įskaitant... E, e ir e, Tai va pirmas mūsų susidūrimas, kaip ir visą laiką prasideda nuo tų fanatikų tokių, kurie savo gyvybę norėdavo atiduoti Jėzui. Ta prasme, šeimos dažniausiai tokie neturėdavo, nu, kai vyras šeimos neturi, tai arba prasigeria, arba tampa labai religingas tai fanatikas toksai, kovojantis už šviesią ateitį. Ir tada jam mirtis yra išsivadavimas iš šito kančių pasaulio. Tai vat su tokiais mes ir susidūrėm su tokiu reiškiniu. E, Brunono apie tai irgi kalbėsim vėliau. Ir e, pirmąją tokią e, prekybinę, kaip ją įvardino, misiją mes matome 1185 metais Ikškilėje pastatytą. Tai lyvių estų kalba reiškia Ukskil. E, X yra kaip ir e, X arba X1 pirmas ir Kul kilę estus e, e, lyvių kalba kaimas. Tai pirmas kaimas, kuriame būtent taikos palaikymo misija vokiečių pirklių arba švėme, su Hamburgu tenai surišto misijomis prekybininkų pamatome lyvių žemėse. Ir uh, 1201 metais jie persikėlė į Rygą. Ir vat ką mes pamatome, jeigu mes pasižiūrėsim, netgi kryžiuočiai, kai atsikėlė, jie atsikėlė į, e, iš pradžių į Dunojau žemupį. Venecijiečiai, kur buvo kryžiuočio ordino sostinė Venecija, valdė tuo metu ir Bizantijai, ir, e, ir genujiečiai. Bizantijos e, sasi, e, tą sąsiaurį visą, kur dabar Sitambulas, ir e, Krymo pusęsalį, ir tas žiotis. Tai mes matom, kad įkškiliai e, išsilaipino dauguvai, po to pamamo, pamorija, pamariai, vysla, Nemunas, Klaipeda. Mes matom, kad visas mūsų kraštas buvo apsuptas gyny tiesiog blokada buvo mūsų krašto pradėta to taikaus krikščioniško pasaulio. Tai va, e, sekanti laida e, ir bus apie tą tolimesnį vystimąsi, bet kaip aš minėjau, pamatykim, kad visas mūsų taikus pasaulis iš esmės nekaringas yra apsukamas, apsupamas ir izoliuojamas karingosios krikščionybės patriarchalinės. Ką, gai, ačiū Aivarai tau šiandieną. Iš tikrųjų lieka minutė iki naujausio pulso žinių ir susigirdėsime jau kitą penktadienį. Aš noriu dar priminti tik tai tiek, kad jūs laidą galite prasisiųsti iš pulsas.lt arba įvarą susirasti Facebook'e. Šiandien tiek susigirdėsime penktadienį nuo 11 val. kitą. Iki. Esu aš toli, toli nuo savęs, kažkur kitame krašte. Kodėl pamiršau? Lieta žmogaus ir kam aš dar vis čia svetimi. Liekam visi svetimi ir pamiršti svetimi ir jau.